Je reconnais, c'est vrai, que l'utilisation de certains pesticides n'est pas bonne pour les abeilles. Egia da, eta aitortzen dut, pozoin batzuen erabilpena ez dela hon erleentzat. Hauetan, neonicotinoidoak askotan erabiliak direnak. Le problème que nous avons, il n'y a pas de produit de remplacement à ces produits-là Arazoa da, ez dela horren ordezkatzeko beste produkturik. Eta pozoin hauen erabilpena eh, beharrezkoa dela kasu batzuetan. Gure eskualdean adibidez, ukan ditugu harto landak, har grisak argunt dianak. Eh, Maastietan ere, hainitz erabilia da mamutzen kontra. Il faut absolument, il faut absolument que la décision qui a été prise cette année, qui était une décision de préservation... Euh, urte senatuan hartua izan den erabakia, ekoizpen batzuen zaintzeko edo behiratzeko hartu erabakia da. Baina, gibererat euh, egiten ahalko dugu, produktu huni alternatiba bat atseman ezkero. Dotre remede kontra nik bada problema hori, neonikotinoi dena, eta batida badira laborari moldeak, uh, laborantza moldeak, nahi bauzu hori gai egiten dutena. Beraz, badakite egiten gabe. Eta eto zen gizaz, hori biziki, biziki lan jerosa da. Uh, eh, biziki lan dira erremedi hori, badaz, badakigu lan jerosa girela, direla. Eta neok ez daki, eta zoin egin eta anor lan jerosa diren. Ono, ez daki eh, hori ondoko urtetan agertuko dira ono. Zako, ene ustez, behar da, goiz aski, eh, goiz aski delaik ono eh, gelditu. Nei dugu erakutsi, bon, izan dain senadorek edo deputatiek, ingurumen nahi buruz, zeit eh, boskatzen dutela, segitzen dugula, eta batak ikula alde boskatzen duten edo kontra, eta hori nahi ginin jakinazin. Eta behar da, debate bat sortu gehinokan ingurian.